Egun er, ene egunko iritzien izena da Uska Nuntzia. Barnetegi bat egin eta tada izan da enetako hegoaldian bizitzia, bai Uskadin, bai Nafarroan. Han, zer nahi desmartza egiten ahaldugu Uskaz leku hanitzetan. Lekuko Uskaz dien izenak jabilik idatzik eta erranik dia, edo zein lekian. Ene hegoaldeko lagun batek, frantxezez mintzo den bena ez uskaz, egun batez erran dit. Frantxezez ari izalaik, uskal herriko lekuko izenak Frantsesez jabiltentuk. Bena ispaniolaz ari izalaik ez. Zentako hoi. Zentako itzultzen duk uskazko izenak Frantsesila. Hene aldetik, naiz eta enizan uskaldun, beti uskaztien hitzak eia bilten ispaniulez e. Bai, ahazuzian. Hain beste kondizionatuk nuk. Eta hortaz gutigoa beha kontsenteniz. Diala bi urte, mesu bat igorinion, txik txaki, uskazko kartak eta izenak, uken titzagun gue garraio edo transporte zerbutsietan ez dit sekulan jantzunik euken. Xibéuan adibidez bildo zetik otobuzes igaiten gielaik jasam behar dugu, botz artifizial bat eraiten din viodo, viodo frantseges iparaldeko akcent tzar batekin. eki. Bayan ma vil aplikazio berrien ezta uskaz. Eta kasetako kasetalaiek galtegin deie zerbitxier zentako, ez die jantzunik ukene. Beste behin, uskaza eginelaik baionako karriketan lagun batekin, emazte batek muztu gutu erraitez. Vous parlez basque espagnol? Ni tares eta ene laguna lapurtarez. Ordian, etxegarai, untsaduk lekukuen hartziak horrikan. Bena ordean oai egiazko politiko publiko bat nahi dugu uskaentako, bai bai honan eta bai herri elkargo osoan. Eskerik hanitz eta izan zite untxak.